Draga braće i poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i donošenje salavata na našeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Želim da se zahvalim organizatorima koji su priličili ovo predavanje, eh, koji su omogućili da se okupimo i ove duge ljetnje dane, da iskoristimo u hajru i da ove višak sate koje inače imamo tokom ljetnjih dana da skratimo sa korisnim predavanjima ako Bog Danas želim progovoriti na temu na njihovim licima su znakovi. Jedna od stvari koja je ukorijenjena u vjerovanju svakog muslimana, jedna od sastavnih dijelova imana vjere svakog muslimana jeste ljubav i poštovanje prema sahabima Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, prema onima koji su pomogli našeg poslanika u svojoj misiji. E, razloga zbog čega je to dio akide, zbog čega je to vjerovanje svakog muslimana je mnogo. Između ostalog je i na prvom mjestu kuranski ajet u kojem gospodar svjetova u stotom ajetu sura Tobe govori السابقون الأولون من المهاجرين والإنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarima i svima onima koji slijede dobra djela čineći. Gospodar svjetova ovdje govori da je zadovoljan prvim muslimanima, mohađirima i ensarijama. I zadovoljan je onima koji budu slijedili te muslimane. Ne govori se o slijedjenju našeg poslanika, već se govori o slijedjenju prvih muslimana. Zatim, nalazimo da je naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao hajru kuruni karni tume ledine jelunehum, tume ledine jelunehum. Najbolja generacija je moja generacija, generacija u kojoj ja živim. Zatim ona koja će doći posljednji, zatim ona koja će doći posljednji. Također, naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je rekao ali bi sunneti wa sunneti i rašidi mehdi'in min badi. Oporučujem vam da se držite za moj sunnet, za moje postupke i postupke upućenih i pravednih halifa, vladara koji će doći poslije mene. Svi ovi detalji, svi ovi e, kuranski ajed koji smo spomenuli, hadisa Allahog poslanika, ukazuju da muslimani moraju biti vezani za drugove našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi sallam Također, naš poslanik sallallahu alaihi sallam je izrekao jedan hadis u kojem kaže En nuđum emenetuni lisemai. Kaže, zvijezde su e, sigurnost nebu. Pa dok god su zvijezda na nebu, onda kad nestanu zvijezde sa neba, nebu će se desiti ono što je obećano. Ono što je već određeno. Zatim naš poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže wa ene emenetu li sahabi. A ja sam sigurnost dok sam među svojima sahabima. Dok je bio on živ, bio je sigurnost za svoje, za sahabe od razilaženja, od zablude, od svakih, od svakih problema. Na kraju krajeva od sudnjeg dana od, sudnjeg dana, od deđala, od mnogih musibita su bili ashabi sačuvani. Pa kad ja odem od mojih ashaba, ashabima će se desiti ono što im je obećano. A mi u historijskim knjigama nalazimo šta se desilo za vrijeme ashaba. Pored velikih osvajanja i velikog napretka koje su postigli, koje se više nikada nije postiglo u tako kratkom periodu, tako veliki uspjesi, ipak su se desili određeni problemi koje je posljedice tih problema i dan danas mi mi živimo, umet živi probleme tadašnjih, posljedice tadašnjih problema i dan danas. Zatim na kraju naš poslanik sallallahu alaihi wasallam govori as sahabi emenutu li umeti? Kaže, a moji ashabi su sigurnost za moj umet. A moji ashabi su sigurnost za moj umet. Pa dok god se budemo držali a, ashaba, postoji sigurnost za nas i za, naš, za našu vjeru. A kad odu ashabi iz umeta, onda će se umetu desiti ono što je obećano. Ono što je obećano. U kontekstu toga možemo izvući generacijske osobine ovih ljudi. Koje su to bile generacijske osobine prve generacije muslimana? E, prva njehova osobina kao generacije jeste da je gospodar svjetova pohvalio. Svaka skupina, svaki džemat, svaki, svaka generacija potrebna je pohvale od nekog. Ali ko nas može pohvaliti? Može nas pohvaliti neko od stvorenja. Zamislite, tu generaciju pohvalio gospodar svjetova Onaj koji su izvisio iznad Arša. Onaj koji nas je sve stvorio. Pa kaže u kuranskom ajetu Muhammedun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود kaže Muhammed je Allahov poslanik a oni koji su sa njim žestoki su prema nevjernicima, žestoki su prema ne, neprijateljima, a sami su svi među sobom. Na licima im vidiš znakove. Tako im gospodar svjetova opisuje. Da su to ljudi na čijim licima postoji znakovi. Od čega znakovi? Znakovi od sežde i od rukua. Sa, kojim, sa tim seždama i sa tim rukovima oni žele Allahovo zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo. Zbog tih svojih postupaka. Gospodar svjetova je opisao da imaju posebne znakove na licima. To je generacija koju je gospodar svjetova pohvalio kao kompletnu generaciju i opisao je da imaju znakove na svojim licima od činjenja hajra, od sežda i od rukua. Zatim, ta generacija generalno vodili su računa više o srčanim ibadetima i o stanju svojih srca nego o, svojim tjelesnim ibadetima. Više su vodili računa o srčanim ibadetima nego o svojim tjelesnim ibadetima. Ovdje se ne želi reći da nisu ibadetili, već se samo govori da su stavili prijedno srčanim ibadetima. Generacijska osobina. Ne možemo naći nijednu drugu generaciju da se ponovilo ovo. Da više, jedna generacija koja više posvjećuje pažnju svojim srčanim ibadetima nego svojim tjelesnim ibadetima. Obično je kod kasnijih generacija bilo, ne govorimo o pojedincima iz generacije, Naći ćemo mi od svih ovih, e, izuzet prve osobine, od svih ovih osobina ćemo naći da je bilo pojedinaca, hvala Allah, u svakoj generaciji, od, e, čak do dana današnjeg da nalazimo. I inšala, tala, da ima i danas vjernika koji vode račun o svojim srčanim ibadetima, više nego što to vodi računa o svojim tjelesnim. Ali je poeta da je ovo bila generacijska osobina kompletne, kompletne jedne generacije. Više su vodili računa o srčanim ibadetima. Nisu ispoljavali jedno, a imali, imali nešto drugo. I to je njihova treća osobina. A to je da su bili sačuvani i praktičnog munafikluka i srčanog munafikluka. Srčni munafikluk je da čovjek bude munafik, e, e, tvrdi jedno, vjeruje drugo. Predstavlja se muslimanom, a on je u osnovi nevjernik. Ne vjeruje u Allah i njegova poslanika. To je srčani nifa. I takvi će u džehennem. To je generacija, e, na Dunjalu koji ima, tretiramo i po muslimane, oni su na Hiretu, na sudnjem danu će biti tretirani kao nevjernici. I zatim imamo praktične osobine munafikluka kad nekome nešto obećaš da ne ispuniš. Nećemo reći da munafik si, ti si nevjernik, na sudnjem danu ući ćeš u džahenem. Ali ima čovjek osobine munafika. Treba se toga očistiti. Kada govori da laže, kada govori da laže, to je osobina munafika i to musliman sebi ne smije nikako dozvoliti. Ali nećemo reći čovjek koji je slago, evo on je u džahenem, nevjernik je u džahenem i ono je od munafika. To su te praktični e, e, To nije bilo kod ashaba ni po pitanju srčanog munafikluka, ni po pitanju tjelesnog praktičnog. Oni se nisu ukrašavali sa jednim, a u svom srcu bili drugom. Jer e, Omer radijallahu ta'ala anhu je rekao izjavu, kaže, nijedan čovjek se neće ukrasiti određenim ibadetom. Odnosno, neće se ukrasiti određenim djelom. Da ljudi ga posmatru, da ga muslimani poštuju zbog tog djela, a to nije njegova nutrina. Znači, to nije stanje njegove duše. Samo se uljepšao, ukrasio spoljašnje. a da ga gospodar svjetova preko te stvari neće poniziti da ga gospodar svjetova zbog te stvari neće poniziti. I zabilježili su historičari, kao što je Esmaji, slučaj Beduina, nomada koji je klanjao u međi do lavu poslanika Muhammeda sallallahu wa sallam, poslije smrti našeg poslanika, pa je e, uljepšao svoj namaz. Beduin je čovjek koji nije šarijatski obrazovan, a ni dunjalučki. I obično su takvi ljudi ne očekuje da uradi neki ibadet na na primjeran način. Obično se od takvih ljudi očekuje da imaju nedostatke u ibadetima. Međutim, ovaj čovjek je izuzetno skušen i lijepo klanjao. Izazvao je pažnju posmatrača pa su prokomentarisali o njegovom prisustvu mašala kako lijepo klanja. On nije uspio da se suzdrži da e, završi s namazom, nego je u namazu se okrenuo prema njim i rekao ja danas i postim. Kada je već dobio pohvalu za jedan ibadet, htio se pohvaliti sa drugim ibadetom. I pogledajte, e, suština koju on, odnosno forma koju je upotpunio namazu, nije bila njegova suština. I nije uspio tim ibadetom da održi autoritet koji je stekao. U tom trenutku je zadivio e, ljude, gledaoce, oni su prokomentarisali i on nije uspio da zadrži e, rejting koji je stekao kod njih. Nego ibadet koji je bio vidan, a namaz je vidan ibadet, ne samo da je njega pokvario, nego je pokvario i ibadet koji nije bio vidan, a to je post. Da je pričutao za post, niko ne bi znao da posti i inša bio bi mu kabuljen kod Allaha. Ali na ovaj način, s obzirom da se pohvalio tim ibadetom, učinio je to radi ljudi, da bi se time hvalio, a ne, a ne, radi, a ne radi Allaha. Tako ova izjava Omera e, sigurno je istinita, a to je da se niko neće ukrasiti e, nečim što nije o njegova nutrina, a da ga gospodar svjetova zbog toga neće, neće poniziti. Zatim, oni su, jedna od karakteristika ove generacije jeste da su kolektivno i džematski bili usmjereni prema zuhudu i prema ostavljanju pretjeranog dunjaluka. Znači, generacije su bili postavili jedan nivo gdje nije bilo atraktivno da čovjek traga i da privređuje dunjaluk više nego što mu je potrebno. I da, danas ćemo naći muslimane koji se zadovoljava sa onoliko koliko mu je dovoljno za preživljavanje, da živi normalnim jednim dostojanstvenim životom i ne interesira ga E, kupovina bolje kauta, kupovina vikendice, e, ne znam šta inače danas muslimane zamara u Sarajevu i inače u metu. Zadovoljavali su se sa osnovnim životnim potrebama. Iako mi danas imamo takve primjere, generacijski nismo takvi. Generacijski nismo takvi. Pa mi vidimo muslimani koliko se utrkuju u izgradnji kuće. Ukoliko je komšija napravio dva sprata, ja počinjem kuću, moram tri. Moram da takmac što će ti sobe biti prazne, to više nije ni, ni bitno. To više nije ni bitno. Bitno je samo da e, prestignem svoga komšiju. I to je generalno među, muslimanima. Danas, generacijski, oni to sebi nisu dozvolili. Zatim, oni su posjedovali elmu ljetim. To jest, imali su u potpunosti ubjeđenje po pitanju obožavanja Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala i potpunosti ubjeđenje da ono s čime je došao naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je istina potpunosti ubjeđenje, nisu nimalo sumnjali. Kompletna generacija, kompletna generacija. Mi danas, među našim muslimanima, klanjačima, imali smo priliku, nažalost, da slušamo e, ljude koji dolaze u džami. Pa komentarišu, kaže, dobro, i taj ahiret, i to ne znamo da se iko tamo vratio. Na tom rečenicom se unosi sumlja u berzah, u zagrobni život, u dženetu, u Nije se niko tamo vratio. Kao prvo, rečenica je problematična jer izgovara sumnju u nešto što je došlo sam tekst ana i Suneta. Sumnje u takve stvari je nevjerstvo. To je sa jednog aspekta. drugo sa drugog aspekta, nije istina da se niko nije vratio. Nije ni istina da se niko nije vratio. Sama sura Bekare spominje četiri slučaja. Samo u suri Bekara nalazimo četiri primjera i četiri slučaja da je čovjek oživljen poslije smrti. I da su ljudi bili koji su svjedočili to. Da su ljudi bili koji su svjedočili to. Pa nalazimo u prvom slučaju kada je ubijen čovjek od Benu Israila radi nasljedstva s obzirom da nisu uspjeli, za vrijeme Musa a.s. nisu uspjeli da a, saznaju ko je ubica, a, Musa a.s. je posredstvom objave, rečeno mu je da se zakolje krava, pa znati sami Benu Israel su tada kakva treba biti, pa komplikovali su tako da su dobili neka izuzetno teške ustove, izuzetno je skupo koštalo to što su komplikovali. Kada je zaklana krava i dijelom tog mesa udaren mejt, on je oživio i rekao ubio me je taj i taj, ubica je taj i taj. Samo progovorio ime ubice i opet umro. Znači čovjek se vratio poslije smrti. To je prvi primjer. Drugi primjer nalazimo o ljudima koji su e, pobjegli iz svojih krajeva, koji su pobjegli iz, svojih, iz svoje države, iz svojeg mjesta u koje su živjeli, a spominje se u toj usuri Bekara 243. ajet da je bilo na hiljade. Gospodar svjetova je naredio da pomru, a poslije njih je oživio i ostavio je to kao dokaz ljudima Preko hiljadu je bilo. Usmrtio je i poslije toga, je oživio i to, u tome gospodar svjetova govori u 243. ajtu sura Bekare. Zatim, jedan od ljudi koji je prošao pored napuštenog sela, napušteno selo koje je bilo opustošeno i posmatrao, razmišljao o stanovnicima tog sela i sumnjao je, pa kako će gospodar svjetova sve ovo oživjeti? Kako će gospodar svjetova sve ovo oživjeti? I to je u 259. ajet sure Bekare, pa ga je gospodar svjetova usmrtio i učinio da bude mrtav stotinu godina. Poslije toga ga je oživio. Prvo je njega oživio, zatim njegovog magarca i on je svojim očima gledao kako magarac e, kostur se ispravlja, kako se oblaže mesom, kako se oblaže kožom, kako bi gospodar svjetova ga podučio na koji način. Zatim, nalazimo odmah sljedeći ajet Ibrahim a.s. Gospodaru, kako ćeš oživjeti mrtve? Pa gospodarstvo, zar sumnjaš? Ne, ne sumnjam, samo želim da vidim da, da ilmu li je svojim očima da ja vidim kako se, kako se to dešava, kako bi mi se srce e, smirilo. Gospodar svjetova je tada e, ga je podučio da uzme četiri ptice koje je raskomodao u više dijelova i ostavio na četiri različita mjesta i pozvao ih je, pa kad je pozvao Allahom dozvolom, oni su se e, sastavili i doletili do njega. Ovo su primjeri, četiri primjera, primjera same sure Bekare gdje vidimo da je bilo oni koji su se vratili iz zagrobnog života. Tako da izjava koju srećemo u muslimanskom safu, u muslimanskom safu niko se od tamo nije vratio, niti je istinita, niti je, niti je ispravna. I nije se, nije se moglo ovakav način razmišljanja naći kod prve generacije muslimana. Kod ashaba nije bilo ovakvih sumnji i ovakvih nebuloza. Oni su imali potpunosti ubiđenje i to je njihova generalna osobina. Zatim, imali su veliku posvećenost i zainteresovanost da ostvare jedinstvo zajednice i da izbjegnu svaku vrstu podjela veliku, veliki trud su ulagali da ne dođe do nikakvih podjela među njima. Iako su i sami bili svjesni da je umet sklon tome, jer naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio Allahu subhanahu wa ta'ala za tri stvari po pitanju svog umeta, pa je dvije mu ukabuljeno, prihvaćeno od gospodara svjetova, treća ne. Prva je bila da ne bude pokošena, odnosno uništen umet nevjernicima. I gospodar je ukabulio tu dovu, tako da umet neće nestati tako što će nas neprijatelji, nevjernici pobjediti, da će nas u potpunosti E, pobiti. Zatim da neće stradati umet i biti izbrisan zbog kuge, zbog zaraznih bolesti i ta je dova ukaboljena i da umet se ne bude međusobnog trvljenja, pa je ta dova nije a sabi su znali ovo i podučeni e, tekstovima ševjetskom vodili su računa o tome da, dođe, da ne dođe do razjedinjavanja i da bude jedinstvo među njima. I pored toga došlo do krvoprolića među sahabima. U generaciji sahaba došlo je do krvoprolića među njima. To je jedna pouka nama više. Oni nisu imali prethodno iskustvo. Mi imamo iskustvo od 1400 godina. Historijsko e, činjenice, dokazi, e, historijske knjige nam govore o tim problemima. Sa tim iskustvom mi smo u jednoj prijednosti. Možemo e, se podučiti ranijim događajima kako bi još više izbjegavali određene stvari, ali to nije naša osobina. Kod njih je to osobina bila, ali je došlo do, do razilaženja, međutim to kod nas nije osobina. Kod nas većina ljudi je sklon, sklona, da ne kažemo, sektaštvu, ali da izolaciji, odvajanju od ostalih skupina muslimana, nekoj posebnosti. Nažalost, nažalost, danas kod muslimana je to prisutno. Svaki ima želju da istakne neke svoje posebnosti, neke svoje posebne znakove, posebne simbole, da bude e, odvojen od ostalih muslimana. A to nije bilo slučaj kod prve generacije. Zatim, generalno, kompletna generacija je podnijela veliku žrtvu za, za dobrobit Islama. Za dobrobit Islama. Tako da nalazimo, nailazimo na primjere da je u jednoj bitci i po desetak ili, ili članova porodice u jednoj bitci ginulo. Iz jedne porodice, kao što je bilo bitci na, na, na Jemami. Ili da je jedan čovjek učestvovao u preko 20 e, različitih džihada. Preko 20 različitih džihada čovjek, čovjek da je učestvovao. Kad pogledamo biografiju, kad spominjemo džihad Halid Nvelida, šta je on radio? Preko 40, kaže se, i borbi je imao džihada, ne računajući borbe protiv muslimana i ne računajući male ekspedicije koje je imao i izvidnice. Znači, veliki borbi iz prvo prema Iraku, iz, iz Iraka prema, prema Šamu, 40 različitih različitih i 40 različitih džihada. Zatim nalazimo slučaj kao što je bila Hamna, e, šćerka Džahšova, poslije bitke na Uhudu, poslije bitke na Uhudu, došlo je vijest da je preselio Abdullah ibn Džahš. Abdullah ibn je bio njen brat. Odmah je zatim rečeno, preselio je Hamza ibn Abdul Muttalib, a Hamza je bio njen dajđe. I dobila je istovremeno vijest da je preselio Musa ibn Meir, Musa ibn Meir je bio njen suprug. U jednoj bitci postaje bez brata, bez svog dajđe i bez svog supruga. Gledajte, kad se pogleda ko su ti ljudi, danas neke bi se možda supruge obradovali kad bi se čule da je muž preselio. Kakvi su, kako se ružno odnose prema, prema svojoj supruzi. Ali ovo je Musa bin Umeir. Musa bin Umeir. To je čovjek za koje je naš poslanik rekao divan je čovjek Musa bin Umeir. Divan je čovjek. Zavisite kakav je on bio supružnik. I e, takva vijest onda izgubila dajtu svoga. Inšala tala nije izgubila, ali hoću reći da je, e, da je preselio e, Hamza, prvak šehide u džennetu i Abdullah ibn njen, brat. To je veliki gubitak na Dunjaluku, međutim, nije, ne nalazimo da je ova žena e, posustala ili da, da, je, da se e, razmišljala o svojoj pripadnosti islamu i da je žalila zbog svoje žrtve koja je istrpila na, na putu islama. Zatim, nalazimo da je žena, poslije iste bitke, žena iz plemena Benudinar, žena iz plemena e, Benudinar, saopšteno je, preselio ti je muž, brat i otac. Muž, brat i otac. Ovdje je jedna ljestvica bliže zato što umjesto tajđe preseli otac, to ipak eh, daleko, daleko bliže, daleko veći gubitak. Samo je tražila pokažite mi poslanika. Nije vjerovala da se poslaniku sallallahu alejhi nije ništa tecilo jer se čula vijest da je preselio u bici na, na Uhudu. Pa preselio ti je muž, pokažite mi poslanika. Preselio ti je otac, pokažite mi poslanika. Preselio ti je e, brat, ona je poslije toga tražila, pa kada je vidjela lice našeg poslanika, rekla je poslije novog trenutka, ja više nemam iskušenja. Sve poslije novog trenutka više nije iskušenja, Nije problem što je preselio i otac i brat i brat i muž. Pogledajte koje je to požrtvovanost. I tako ćemo naći, e, kompletna generacija je bila spremna na, na, na žrtvu, što naravno ne može reći ni jedna druga generacija poslije njih. Zatim nisu bili opterećeni sa mnogim stvarima sa kojima smo mi danas opterećeni sa mnogim stvarima. Po pitanju modi, pomodarstva i mnogih, mnogih stvara. Stvari imamo li wi ili imamo li internet, nemamo li internet. Znači masa, masa nekih stvari sa kojima mi posvjećujemo dio, dio života, oni nisu Drugi, druga je dinamika života, života bila, ali definitivno se nisu izlagali stvarima koji će odvratiti od onoga što je bilo preče eh, za njih, tako da u toj eh, generaciji nije bilo pomodarstva, niti je bilo, niti je bilo mode i posvećivanje onome čemu, čemu se mi danas posvećujemo. Ne govorimo protiv lijepog oblačenja. I to je ono e, za šta imamo ako Bog da nagradu, koliko ispoljimo blagodati koje nam gospodar svjetova dao. I to je ono što je e, naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam objasnio Thabitu ibn kada se ovaj e, pobojao, kaže, ja se bojim da sam od e, licemjera i hvalisavaca zato što volim lijepu garderobu i lijepu e, obuću. Pa je rekao, nije to e, niti oholost, niti hvalisavost, za ne bi volio da dostojanstven život proživiš, da za ne bi volio da lijepo se oblačiš i da za ne bi volio da preseliš košenje. Znači u tome nema ništa loše. Ali ukoliko imaš finu, pristojnu garderobu, u dovoljnoj mjeri, zašto moraš ganjati zadnji trend? Ukoliko imaš e, funkcionalan, dobar telefon koji zadovoljava tvoje potrebe, zašto moraš ići korak, korak naprijed? Ukoliko nemaš potrebe za ukoliko imaš auto koje te koristi, koje zadovoljava tvoje potrebe, zašto se moraš zajmati da bi kupio bolje, bolje auto? To danas mi radimo. To je prisutno u našim safovima, to je prisutno u našim porodicama, to je prisutno kod nas sami. Kod te generacije to nije bilo. E, to su te neke karakteristike i posebnosti ove generacije koje generacijski se ne mogu naći kod, kod drugih ljudi. Ali, pored ovog što smo spomenuli, želimo e, onoliko koliko nam Allah olakša e, spomenuti konkretne primjere primanje islama neki od drugova našeg poslanika, sallallahu alaihi na koji način su primali islam. I obično kada govorimo o biografijama ashaba Allahov poslanika, Najčešće nam pada na, na pamet oni koji su najvredniji, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, destorica, preostali destorica obećanih dženeto, majke, e, vjernika. I naravno to su naj, najvrijednije sahabi i je da se o njima zna. Ali hajmo e, danas spomenuti par imena koji su nam možda manje poznati. Na prvo mjesto je Umeir ibn Umeir ibn Već u trenutku kada mi govorimo o njemu, već je dosta mušrika e, Kurejše primili u islam. Međutim, ne i Umer ibn ve, On je još uvijek odolijevo i bio ustrajan na svom kufru. Poslije bitke na Bedru, prva bitka koja se desila u islamu, dosta njegovih rođaka je preselilo u toj bitci. Dosta njegovih rođaka je preselilo u toj bitci. Pa je on, to je znači poslije Hidžre, govorimo o periodu kad se naš poslanik sallallahu alaihi sallam nalazi u Medini. Sreo se Omer ibn veh pored oluke Kaabe, Mizabul Kaaba, sreo se sa Safvanom ibn Umejom. Sa Safvanom ibn Umejom, a Safvan ibn Umej je bio jedan od bogatijih i umedijih ljudi u Mekiji. I požalio mu se na Muhameda sallallahu alaihi sallam. Požalio mu se na njega i na ono što je uradio na Bedru, odnosno zbog pobjede i zbog gubitaka koji su imali mušici na Bedru. Pa je rekao, kada bi, da mi nije djece i da mi nije duga koje imam, otišao bi da ga ubijem. Pa je ovdje Safvan ibn Umej jedva dočekao da ovo čuje. I kaže, što se tiče duga tvoga, on je odsad moj dug. Odmah preuzimam tvoj dug. Što se tiče tvoje djece, odgajat ću i, i ulagati u njih kao što ulažem u svoju. Ukoliko budeš ubio Muhameda, moja je krvarina. Sve što budu tražili porodica Muhamedova, njegov, njegov ovaj, porodica za krvarinu, ja ću lično da platim. A ako ti, ti budeš poražen, to je i moj gubitak. Znači, preuzeo sam ti novčane e, tvoje obaveze, zatim preuzeo sam brigu o tvojoj djeci, tvojoj porodici i ja sam na gubitku, meni, njemu se to ne isplati da, da ovaj bude. I odmah poslije toga su se dogovorili da ode e, u Meir ibn do Medine i da ubije naše poslanika. Natopio je sablju sa zelenom otrov koja je bila zelene boje, tako da je sama sablja pozelenila i otišao je do Medine. U Medini je došao prije, posljednik Indije prije e, nego što je nastupio mrak. I ugledao ga je Omer ibn Khattab. Omer ibn Khattab i rekao je ovim čovjekom upravlja šeitan. Kada ga je vidio kako se ponaša, kako hoda, po njegovim određenim e, detaljima primijetio je da sa tim čovjekom upravlja šeitan. Ali gledajte, Omer ibn Khattab ima iskustvo u tome. Jer je isti taj čovjek, isti Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, bio u toj situaciji kada je išao putem dubije našeg poslanika kada je bio išao putem dubije našeg poslanika. Tako da je i normalno da Omer primijeti, te stvari. Uhvatio ga je grubo za košulju, ovaj je rekao da traži Muhameda i ovaj ga je tako držeći za košulju doveo do, do našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi U tom trenutku naš poslanik je bio nenaružan. Dok čovjek koji je Umer ibn Wahid ima e, oružje koje je natopljeno sa otrovom. E, mala posekotina može da ga, da ga ugrozi. Zbog čega si došao, pitao ga je naš poslanik sallallahu wa sallam, kaže došao sam zbog mrtvih onih koje, odnosno došao sam zbog onih koji ste zarobili na bedru. Želim da razgovaramo o otkupnini. Znači napravio je on muhabet tako da se stekne povjerenje i da ne pomisli da je došao da, bi gubio. Pa kaže, ali zar se nisi sreo sa Safamanom u tog i tog dana ispod oluka Kjabe pa ste govorili o tom i tom. Znači on je krenuo na put iz Mekije odmah poslije razgovora sa Safanom. I niko nije bio prisutan njihovom razgovoru, nije bilo trećeg čovjeka, samo njih dvojica. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem bez obzira što niko nije imao prilike ni vremenski da mu dostavi eh, od ljudi da mu dostavi informaciju, niti fizički zato što niko nije bio prisutan, ipak znate informacije. Omeru ibn Vehbu je bilo jasno o čemu je riječ. Tog trenutka izgovorio La ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Vjerujem da nema drugog Boga osim Allah, vjerujem da ste Allah poslanik. Ja sam dokaz, poslije čega više nije imao razloga da se dvoumi. E, iz ovog primanja Islama možemo izvući određene pouke. Prvo, na prvom mjestu je vrijednost Omera radijallahu ta'ala anhu i njegova pronicljivost. Jer pogledajte, kada ga je ugledao Omer radijallahu ta'ala anhu, primijetio je na njemu tragove i znakove da tim čovjekom upravlja šeitan. I ovo je, e, e, u šerijetu to je iman, vjerska pronicljivost. Stvar koju svaki vjernik ima. Svaki vjernik ima pronicljivost. Shodno našem imanu, toliko je naša pronicljivost. To je taj furkan koji gospodar svjetova spominje, u Kur'anu. E zamislite sada kakva je bila pronicljivost Omera radijallahu ta'ala koji je po vrijednosti drugi u umetu. I islamski učenjaci su e, spomenuli događaje vezane za pronicljivost našeg Eh, odnosno za pronicljivost druga našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Tako da imam sujuti u svojoj knjizi koja je prevedena na bosanski jezik povijest halifa, gdje je obradio eh, biografije eh, četvorice pravidnih halifa, spominje pronicljivost Omerovu i konkretno navodi 21 slučaj kada je Omer radijallahu ta'ala anhu preduhitrio objavu. Stvari u, kojim, u situaciji u kojem je naš kojem je Omer radijallahu ta'ala anhu tražio od našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi da uvede neke stvari, odnosno da ne radi neke stvari muslimanima. Naš poslanik to nije radio zato što nije naš poslanik e, donosio šerijet. Nije on bio taj koji je zakonodavac. Zakonodavac je bio Allah, Allah, gospodar svjetova. Pa dok gospodar svjetova ne objavi i ne naredi, naš poslanik nije naređivo. Od takvih primjera da je tražio da obaveznost hijjaba ženama prije kuranskih ajeta. I to je govorio našem poslaniku, sallallahu alaihi sallam, posljednje hijjre. U tvojoj kući ulaze ljudi koji su bogobojazni koji nisu i koji obaraju pogledi koji ne obaraju. Pa naredi svojim ženama da se pokriju. Poslanik sallallahu alejhi nije to mogu uraditi jer nije naređeno bilo od gospodara svjetova. Malo, poslije toga dolazi dolazi naredba od gospodara svjetova o pokrivanju žena. Zatim po pitanju tretiranja zarobljenika na Bedru Omer u ta'ala je bio mišljenja, s obzirom da su oni krenuli, e, zauzeli su naše imetke u Meki, e, prolijevali su našu krv, naše sada pravo da možemo otkupinu za krv. Oni su nas ubijeli da ubijemo mi njih. Međutim, donijeta je drugačija presuda. Dolaze kuranski ajati koji potvrđuju da je bila istina na strani Omera radijallahu ta'ala. I ovdje u ovoj knjizi 21 slučaj pojedinačno nabraja gdje je Omer radijallahu ta'ala preduhitrio objavu, odnosno govorio određene stvari i inicirao određene stvari prije nego što je to gospodar svjetova objavio u, u svojoj knjizi. I pogledajte ovu pronicljivost. Ovu pronicljivost. I svaki vjernik ima pronicljivost vjerničku u e, skladu sa svojom, sa svojom vjerom. I mi danas, e, klanjači iz džamija, kada čuju određene nebuloze koje se serviraju na medijima, koje našem narodu ostalo djeluju izuzetno ubjedljivi, izuzetno ubjedljivo, e, mi se smijemo tome i vidimo koliko je to u stvari površno i koliko je to lažno i koliko je to iskrivljeno i koliko je. I koliko je. To je taj dio, dio te pronicljivosti koje, koje danas konkretno vidimo kod vjernika. Zatim, Druga pouka ovog događaja jeste Allahovo znanje i njegova sve prisutnost, sve prisutnost po pitanju vida, sluha i znanja. Allah sve zna, Allah sve vidi, Allah je u svemu obaviješten. I pogledajte, razgovor kojim su prisutovali dvojica i nije imalo šanse da dođe do našeg poslanika sallallahu alejhi ve izuzev na način da je to došlo objavom, da je to došlo objavom. I ovo je pouka nam ova govori o Allahovom znanju i njegovom sve prisutnosti. Zatim ova nas događaj uči o poslanikove muadžizi koja mu je data. Nad naravnostima koje su date našem poslaniku koji nemaju ostali ljudi. Nad naravnostima koji su dati našem poslaniku. Danas nema čovjeka koji će dobiti takvu, takvu objavu. Poslije smrti našeg poslanika, sallallahu alaihi gotovo nema, iako je san e, ostao je dio poslanice, poslanice, načina koji čovjek može biti upozoren ili nadahnut od gospodara svjetova je preko zna, sna ali ne naravno na način da to ljudi e, zloupotrebljavaju i da sebe predstavljaju e, evlijama i boljim nego, što jesu. I nikom drugom nije dato da dobije informacije na, na ovakav način Izumete umeta Muhammeda, izuzev našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Pored toga, pouka ovog događaja, kogod tvrdi da zna nepoznano, da zna nevidljivo, on je lažac. Ovo niko ne može izuzev naš poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ne znam sada odavljen da čovjek kaže, kao što je bilo ranije, pogotovo dok nisu bile sredstva za komunikaciju, pa tokom dana hađa oni ljudi koji su sebe proglašavali evlijama, ujutru ustane i sretne svoje džematlije ili, ili e, svoje komšije i kaže, sinoć sam bio u Meki, pored Ćabe, i vidio sam, i nabraja ljude koji su iz njihovog sela otišli na hađ, vidio sam toga, vidio sam to, bili su dobro, poselamili su, rekli svoje ženi, neka čuva djecu, ono, i ljudi mu vjeruju. Ljudi, ljudi mu vjeruju. Kada bi naš, nama čovjek neki došao sa takvim tvrdnjama, mi bi rekli da, da laže. To je laž. Koliko nije imao telefon ili nije na takav način moderni komunicirao, sigurno tjelesno, niti duhovno nije mogao otići za jednu noć e, iz, iz Bosne ili iz ovih naših e, rejona bez e, modernih sredstava putovanja i da vidi pored neke šta se dešava u poslanikovoj džami ili, ili jer tako god tvrdi da zna nevidljivo, da zna je on je lažov. Zatim, ovdje ova nas pouka uči u Meirovom, u Meirovom moralu, u Meirov ibn Vehm moralu, jer je mogao je, kao što su to radili recimo židovi, se el-Jehudi spominje situaciju kada su njegov Amidža i njegov otac dolazili sa razgovora sa, poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa Imali su sastanak sa našim poslanikom i kaže uvijek kada bi se vratili sa nekog kada bi odlazili van kuće, pa kada bi se vraćali, jedva bi dočekali da me uhvati u naručje i da se poigraju sa mnom i voljeli su Abu Selama Elihudiju, koji je kasnije primio Islam. Kaže, tog dana su hodali, vukli su noge kao da dolaze sa, dugog puta. Znači, bili su okahreni, bili su dosta ojađeni. Sjeli su i počeli su razgovarati kaže, šta misliš o onome što si čuo od Muhameda? Pa kaže, mislim da je sve ono istina. Pa kaže, šta predlažeš? Kaže, predlažem da se borimo protiv njega, sve dok ga ne pobjedimo. Pogledajte ovaj ina. Nema sumnje u istinu, to su ono s čim je došao naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi Ali pored toga, kaže, borit ćemo se protiv njega sve dok ga ne pobjedimo. Zar nije Umeir mogao isto? Ali ovo pokazuje visok moral ovog čovjeka. Kada mu se došao jasan dokaz, jasan znak, neminovan znak da je naš poslanik sallallahu, da je Muhammed sallallahu alaihi sallam poslanik, nije se uzoholio, već je prihvatio tu činjenicu i primio, islam. Drugi ashab koji danas želimo spomenuti jeste Etufeil ibn Amr ad-Dawsi. Etufeil ibn Amr ad-Dawsi. On je inače bio pjesnik. Pleme Deus iz kojeg je veliko pleme e, u taj vakat bio među Korejšijima, među Arapima i on je bio među prvacima, bio njihov govornik i, njihov pjesnik. To je najatraktivnija to je najkraj krajeva, u taj vakat, najveća titula akademska koju čovjek moga da dobije. Najveći, kao sada profesor, doktor e, u, našoj situaciji. Ko je pjesnik, znalo se sa tim čovjekom, ne možeš ga tek tako lako e, prevariti i ne može ga tek tako lako slagati. To je, e, ljudi su bili e, pjesnici izuzetno, izuzetno inteligentni. On je čuo za Muhammedovu misiju u Mekiji, pa je poželio da čuje iz prve ruke o čemu se to radi. I krenuo je na put, došao je do Mekije, samo s jednim ciljem, da čuje šta Mohamed govori, jer je čuo da taj čovjek ima govor koji nije svakidašnji. Govor, način njegovog govora i izražavanja do tad nije bio poznat u Arapa. Kur'an koji su oni prenosili od Muhameda sallallahu alaihi sallam definitivno su se saglasili da dotad ništa nije slično se čulo u arapskom jeziku. I kao njega Tufejla, Tufejla kao pjesnika je to eh, interesiralo. Međutim, kada je došao u Meku, prvo je sreo mušrike Mekke. Sreo je najprije mušrike Mekke. I on im je objasnio, evo, došao sam, čuo sam za Muhameda, došao sam da čujem taj njegov govor, šta on poziva, šta, kakav je taj njegov govor. Njima je bilo jasno, ukoliko čuje kuranske ajete, da će primiti islam, da će ga zadiviti taj govor, pa su ga isprepadali Nemoj da si lud, on je sihribaz, on je ovakav, on je onakav. Napričali su mu na Mohameda tako da su ga isprepadali. Najbolje bi ti bilo da se odmah vratiš. Ali ako već ostaneš u Meku, nemoj slučajno da čuješ njegov govor, ni pod mu nemoj prilaziti. Isprepadan e, sa tim e, što je čuo i to od ljudi koji su bili ugledni. Ipak su Korešije, e, Meke bili ugledni među svim Arapima. Uzeo je pamuk i stavio uši. Ako bi ih sreo Muhammeda, sallallahu alaihi da ne čuje šta govori. Stavio je pamuk uši i otišao do Kjabe. Kada je došao do Kjabe, vidio lice našeg poslanika, sallallahu alaihi Kada je vidio lice našeg poslanika, pomislio je, ovo je lice, ovo lice ne može biti lice lažova. Nemoguće da ovaj čovjek lažo Po licu, po znakovima koje i kad mi govorimo, gospodar svjetova je spomenuo za ashabe si imamu kivu Oni imaju tragove. Zamislite tragove naše lica, našeg poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kako je to lice bilo i kako je to lice prinijelo. I pored začepljenih ušiju, kada je vidio njegovo lice, već prvi, e, prva barijera je spala. Ubijedio se, lažov nije. I primijetio je da uči Kur'an. Sebe je stavio onda na iskušenje. Lažov nije, ostalo je samo da pobio je li sihribaz ili nije. Da čujem taj njegov govor, da vidim je li sihribaz, ili li sihribaz ili nije. Razmišljao je. I onda sebe malo kuražio. Kaže, ipak si ti pjesnik. Dosta te niko nije mogao prevariti govorom. Imao je malo samopuznanja e, prema sebi. I pogledaj, pored začepljenih ušiju. Način na koji je e, djelovao naš poslanik, ipak je došao uputa do njegovog srca. sklonio je pamuk svojih ušiju prišao našem poslaniku sallallahu alaihi i rekao mu am sabahen, to je bio mušički pozdrav, predislamski am sabahen, am je godina, sabahen je e, jutro, misli se svjetlosna godina. Svjetla ti bila godina, beričetna ti bila godina. U tom segmentu možemo, u, tom duhu možemo prevesti. Pa je poslanik sallallahu alaihi rekao ja imam bolji pozdrav. Pa je pitao koji je tvoj pozdrav? Rekao je salamu alaikum. Pa je Tufail nazvao salamu alaikum. svidio mu se. Pa je Allah poslanik sallallahu alaihi sellem odgovorio alaikum salam pa je rekao, ko si ti? Pita je Tufel. Kaže, ja sam poslanik. A ko te je poslao? Naš poslanik odgovorio, poslao me je Allah. A s čim te je poslao? U šta pozivaš? Pa, je pa mu je naš poslanik, sallallahu alaihi sallam, proučio neke kuranske ajete. Kada je čuo ovaj govor, Tufel je izgovorio ti i rekao, la ilaha illallah, wa enneka rasulullah. Samim tim što je čuo govor Allaha subhanahu wa ta'ala, spala mu je svaka sumnja svaka šupa da, da je riječ o nečemu što je mogao čovjek da, da izmisli. E, kada je primio islam, podučio se osnovama vjere i naš poslanik sallallahu alaihi wasallam ga je poslao u njegovo pleme Deus da bude daja. U njegovo pleme Deus da bude daja. E, vratio se u Deus, Tufeil, uglednik, pjesnik kojeg su svi poštovali u njegovom plemenu i proboravio određeno vrijeme gdje je pozivao u islam. E, poslije određenog vremena opet se vratio u Meku do našeg poslanika. Ovo je sve prije hijđre. Ovo je sve prijem znači ovo je rana dava, još uvijek mekanska. I objasnio našem poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, kaže, ja sam pozivao pleme Deus u islam, ali vjeru u odnosu na kada sam im otišao, sada su još gori. Povećalo se još više harama među njima. Niko od njih ne želi da primi islam. Ismijavaju me, izbjegavaju me. I umorio sam se od njih. Dovi Allahu da završi sa njima, da ih uništi. I naš poslanik sallallahu alaihi wasallam je tada digao ruke i rekao, gospodaru moj, uputi pleme Deus i dovedi ih kod mene. Gospodaru moj, uputi de, pleme Deus i dovedi i kod mene. Gospodaru moj, uputi pleme Deus i dovedi ih kod mene. Prouči ovu dovu tri puta. Dok su prisutni svi mislili, gotovo je sa plemenom Deus. Poslanik da prouči dovu protiv njega. Pa vjerni kada prouči dovu, eh, poznate su situacije kada se učini eh, recimo nepravda i situacije kada je primljena dova. Ili generalno vjernik eh, kojem je dovo uslišana. Zamislite poslanik sallallahu alejhi ve kada dovi. Dova je Uh, uslišana naravno. Uh, tada je poslanik sallallahu alaihi wasallam podstakao Tofeila da se vrati svom narodu. I rekao je, sada ću ti još dati znak, imat ćeš jednu posebnost, da ću ti da ti na, večer kada hodeš na čelu bude svjetlo. što bi mogli zamisliti ono što rudari danas nose u svoj kao uniforma Znači imali su, htio je da mu da, da mu čelo svijeti večer dok hoda. Pa se fejl uplašio za sebe. Kaže, i do sad su mi izbjegavali. Sada kada dođe sa takvom nekom nadnaravnošću, odnosno nešto što nije uobičajeno, reći će da sam sihribaz, reći će da nisam, e, da sam nadprirodno biće, reći će da sam džin, reći će, znači nije mu bilo prijatno da se pojavi sa takvim obilježijem. Pa je zamolio poslanika sallallahu alejhi da to ne uradi. Onda je naš poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Dobro, ali ću dati da kraj tvoga štapa svijetli noći, noći kada hodaš." Pa se Tufil sa tom posebnošću vratio u svoje pleme Deus i e, ustrajao u davi i u poslije određenog vremena je došao sa kompletnim plemenom koji su bili naoružani, koji su bili naoružani i došli su da daju prisegu našem poslaniku sallallahu alejhi ve i da mu se ponude da budu borci na Allahom, na putu. E, inače Deus, pleme Deus. Zamislite da je urađeno onako kako je tražio Tufeil, Za svoje pleme da je urađeno. Koji bi gubitak bio za umet? Jer iz tog plemena je Ebu Hureyre. Ebu Hureyre je upravo iz tog plemena. Zamislite koliko je Ebu Hureyre prenio hadisa Allahu poslanika. Koliko se umeto koristio od tog čovjeka. Ali pogledajte e, mudrosti našeg poslanika, sallallahu alaihi sallam, i njegove vizije i njegove, njegovog načina razmišljanja i to je ono o čemu musliman treba da razmišlja. Nemojmo se upravljati prema sadašnjim teškoćama i emocijama. Gledajmo perspektivu. Ukoliko od čovjeka umet trenutno nema koristi, pokušajmo, nadajmo se da u budućnosti će se napraviti takve predispozicije da će taj čovjek e, okoristiti se od islama i okoristiti islam, islam sobom. E, na osnovu Naravno, fejl je ustrajao, alhamdulillah, u islamu i na je preselio na Allahom, putu, u bitci na Jemami, preselio je, znači, kao šehin. Iz ovog događaja možemo izvući par pouka. Prvo je da je pozdrav muslimana, assalamu alaikum. Pozdrav muslimana, assalamu alaikum. I trebali bi forsirati taj pozdrav. Gdje god to neće izazvati neke neprijatnosti čovjeku i gdje god to, to možemo da, uradimo. Naš poslanik, sallallahu alaihi kada mu je rečeno am sabah, jutro ti bilo, godina ti bila svjetla i bericitna, nije odgovorio na taj pozdrav. Već odmah u samom startu. Znači, naš pozdrav je selam. Onda, kome, koga je podučio naš poslanik, sallallahu alaihi sallam, da naziva selam? Podučio je nevjernika. Nevjernika. I ovo je dokaz, ukoliko ti nevjernik jasno i glasno nazove selam na način da ga čuješ, es selamu alaikum, nema sumnje da ti je nešto drugo nazvao, nego ti tačno znaš da je selam, dozvoljeno ti reći alaikum selam. Ovo je dokaz da je dozvoljeno reći alaikum salam. Situacija koja se kasnije desila u Medini jeste da su židovi došli i, reći, rekli e samo alaikum, otrov bila na tebe. I što je naš poslanik sallallahu alaihi sallam dobro čuo, pa je odgovorio wa alaikum i na vas. A Aisha radijallahu anha koja je mislila da poslanik nije skonta o čemu se radi, ona je odgovorila da Bog da na vas bio otrov i propast i prokletstvo i pa je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao nema potrebe za tim Aisha. Nema potrebe, zar nisi čula šta sam im odgovorio? I na vas. Šta god ste mi nazvali, na vas da, da to, to bilo. Ukoliko nismo sigurni šta su nazvali, kako su nas pozdravili, reći ćemo i vama. Ukoliko znamo šta su, ukoliko znamo da su nazvali salam, dozvoljeno reći u salam. Zatim, daja, onaj koji poziva u islam, prilikom poziva u islam, mora prezentirati kuranske ajete. To je ono s čime, s čime ćeš predstaviti islam. Kada je tu Tufel upitao našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, s čim si došao? U šta pozivaš? Nije rekao, ne znam, Platon je rekao, Aristotel je rekao, ili što bi danas, nažalost, mnogi, mnogi ljudi, mnogi daje, kada žele da objasne islam, toliko zakomplikuju da na kraju veze nemaš ni, ni on sam primnik ne zna šta Jednostavno, govori o kuranskim porukama. Gospodar svjetova od nas traži to i to. Gospodar svjetova je rekao to i to. Prezentiraj ono što je došlo u Kur'anu i ovo je dokaz da tako daje treba postupati. Zatim, je ne smije požurivati. Daje ne smije. Onaj koji poziva u islam ne smije požurivati, mora imati milosti, mora imati blagosti, mora imati nježnosti. Tu fejl je požurivao. I nije imao milosti. Nije milostivo za svoju porodicu i za svoje pleme tražiti da se dobi protiv njih, da gospodar svjetova uništi. Ali naš poslanik, sallallahu alaihi wasalam, ga uči kako treba uraditi. Uči ga kako treba uraditi. I ovo je poruka i poruka da daje treba biti strpljiv i da mora biti blag, nježan i milostiv. Zatim, opet u ovom slučaju vidimo da je poslanik, sallallahu alaihi wasalam, poslao našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasalam, Znači, gospodar Svetove je poslao našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasalam, sa nadnaravnim stvarima. Nadnaravnim stvarima i u ovom slučaju. Imao je mogućnost kao prvo doba koja je ukabuljena, kao drugo, svjetlo koje je nudio peru da da na njegovom čelu. A kasnije je uradio da to svjetlo bude na njegovom štapu. Na njegovom štapu. Opet vidimo nadnaravnost i posebnosti našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi Iz ovog izlačimo da i dolazimo do zaključka da muslimani, vjernici, vjeruju u keramete. Vjeruju u keramete, od, neke posebnosti Allahu je vlija. Jer pogledajte kada je došao fejl u svoje pleme. Ipak je to bila zanimljiva situacija u taj vakat, da mu štab svijetli na večer. Može se desiti iskrenom vjerniku da ima neke, neke keramete i ehli sunet, e, vjeruje u to. Naravno, e, ukoliko vidimo da je čovjek e, prevarant i ukoliko vidimo da čovjek samo zloupotrebljava i na taj način želi samo da dođe do dunjalučki koristi iznoseći laži kako on može, kako, kako, kako, nećemo, nećemo vjerovati u te stvari. Zatim, izvlačimo pouku da je onaj koji podstakne na činjenje dobrog djela isto kao da ga je uradio. Et dalo ala Pogledajte nagradu i ulogu koji ima tu fejl. Koji je imao fejl. Kada je pozivao, kompletno pleme se odazvalo islam Ili malo prije smo spomenuli Musa ben Umira koji je preselio bici na, na Uhudu. nije bilo e, kuće u Medini da nije primilo islam sebe Musa ben Umiru. Prvi daje koji je poslat, poslat u Medini. E, taj hajr koji su oni tada e, uradili i dan danas imaju koristi od toga. I dan danas, zbog toga, tu generaciju, najprije zbog toga da je ređe našeg poslanika niko ne može e, da dosegne i zbog toga tu generaciju niko ne može da dosegne. Jer ti ukoliko podučiš svoga sina propisima namaza i taj sin ustane na namazu i poduči svoju djecu, ti imaš nagradu zbog namaza tvog sina, imaš nagradu zbog toga što je on podučio svoju djecu. Pa zatim njegova djeca poduče svoju, unučadu. Imaš nagradu i zbog njihova namaza. I tako redom. Zamislite koju nagradu imaju ti ljudi iz tog perioda, jer sve što mi danas radimo, radimo na način i iz razloga što su nam oni dostavili. Kur'an koji imamo danas kod nas je došao upravo preko njih. Oni su naučili Kur'an na pamet. Oni su sproveli zapisivanje Kur'ana. I oni su e, E, na kraj sproveli da nam bude dostupan. Gospodar svjetova je upravo preko tih ljudi. Zatim propisa. Evo spomenuli smo Buharira, spomenuli smo Ajšu, spomenuli smo Asabe koji su prenijeli hadisa Allaho poslanika. Sve što, za čim god se budemo poveli od tih hadisa i uradili, oni će imati nagradu za to. I ovo je veličastvena veličanstvena nagrada. Zbog toga naš poslanik sallallahu alaihi wasallam govori da čovjek, da gospodar svjetova uputi jednog čovjeka tvojim sebebom, tvojim naporom. Bolje ti je nego cijelo stado e, najboljih deva da danas tu poredimo, bolje ti nego kompletan vozni park najboljih automobila. Bolje da gospodar sve uputi, tvojim sebebom jednog čovjeka napravi put, nego da imaš e, kompletan vozni park najboljih automobila. Zatim, počast koju od gospodara svjetova pojedinim, i to je stvarno pojedinim robovima umetu, a to je da presele na lavom putu, da poginu kao šehidi na lavom putu, kao što je podario ovom častnom ashabu Etofejlu na Amru Planirao sam bio još dvojicu ashaba da spomenem, ali nećemo. Preskočit ćemo da vas ne bi zamorili, jer već e, ističe onaj, onih 50 minuta u kojim čovjek može biti koncentrisan. Ali želim spomenuti nešto drugo. Obično kada na, uh, određenom mjestu prvi put držim predavanje, volim da spomenem jednu stvar. Jednu stvar koju bi volio da svi poradimo na njoj. Jedna od osobina muslimana kroz kompletnu historiju Islama jeste da su puno čitali. Jeste da su puno čitali. Prve generacije, prva generacija nije to radila na način da je imala papire ispred sebe i otvorila bi knjigu i čitala. Čak ni Kur'an nisu imali e, dostupni na taj način zapisano. Već bi e, učili Kur'an ono što imaju na pamet. Znači ono što znaju na pamet, to bi učili redovno. Tako da se prenosi od uh, da su hatmu zaklapali jednom u tri dana. Jednom u tri dana zaklopi kompletnu hatmu. Naravno to je, s obzirom da ne, ne, ne znamo arapski jezik i da ima neki Eh, okolnosti zbog kojih stvarno eh, većina nas to nije u mogućnosti. Ali su preporučivali oni međusobno u sedam dana, da ne prođe sedam dana. Od nas šarijet ni to ne traži. Optimalno, najduži rok koji, bi trebalo u 40 dana. Da ne prođe 40 dana da čovjek ne zakupi hatmot. Pogledajte, džuz da učiš dnevno, pa ti se nekad izvuče da preskočio si ga opet u 40 dana može se zakopiti hatma. To je način na koji, su eh, čitali i učili prva, prva generacija već druge generacije imali su knjige dostupne, imali su hadijske zbirke dostupne i prenosi se da su puno čitali. Ovdje imam par predaja, par konkretnih situacija o njihovom čitanju, načinu njihovog čitanja, tako da se spominje da je šehul Islam im Tejmije, koji je umro 728. hijđretske godine. Pročitao je knjigu El Gajlanijat za jedno, jedna sjedno jedno sjelo. Knjiga El Gajlanijat je hadijska zbirka koja sadrži 1200 hadisa. Hadijska zbirka koja sadrži 1200 hadisa. Kada je uzeo ovu knjigu, nije je ostavio dok je nije pročitao. Hafiz al mizi preselio je 1742. hijđarske godine Mu'đem al-Kabir. Mu'đem al-Kabir je jedna enciklopedija hadisa od Teberanija. Ogromna enciklopedija hadisa. Nije je ostavio dok nije pročitao, a trebalo mu je 60 e, termina da je pročitao. Znači, izuzetno ogromna e, enciklopedija. Jel nije posustao dok je nije pročitao? Evo, prekjučeni mi govori e, brat jedan e, naš džematlija, pročitao je siru od Salabije. Šeh Salabi, prevedena je sira, hiljadu i nešto stranica ima. Knjiga hiljadu i nešto stranica prevedena je džemat Hidžre iz Danske, Holandije, ne znam odakle su, oni su izdali. Kad vidiš hiljadu stranica, najbolje je da je nisu numerisali, jer čim vidiš hiljadu stranica odmah... Ali on se e, malo patio, znači svako večer kad najčešće bi zaspao otvoren tigo što je otvoren zaspeo. Nije bitno to. Bitno je da je ustrajao i on sada čisto sa zadovoljstvom, hvala Allah, uspio sam da je, da, da je pročitam. Uspio sam da je pročitam. Pogledajte, ovi ljudi, ove enciklopedije, nisu ostavljali dok je ne bi pročitali. Uh, Hafiz Čamsudine Zahbi iz 748. hiljačske je preselio Siro Ibn Hišama za šest dana. Irak je pročitao Musa do imama Ahmeda u 30 navrata. Musa do imama Ahmedu u 30 navrata. Musa do imama Ahmeda u današnjoj štampi ima 52 toma. E, kod nas su prevedena prva dva toma ostalo je još samo 50 tomova da, da prevedemo. 30 e, cijele je trajalo dok, je pročitao tu knjigu. E, Hafiz ibn Hajar al-Skalani, 852. jedan od velikih enciklopedista Islama. Spominje se, on je bio Egipćanin. Radi svojeg studija otišao je u Šam. U Šam je proboravio, proboravio 100 dana. 100 dana je bio u Šam radi sticanja znanja. 100 dana. Za tih 100 dana je pročitao stotinu knjiga. Svaki dan jednu knjigu je čitao. 100 dana. Otišao je samo radi toga. Sto dana ostavio svoju porodicu, ostavio svoje obaveze u Egiptu, otišao je do Šama, da bi se sreo tamo sa učenjacima, da bi se sreo sa dostupnom literaturom, proboravio je sto dana, sto dana eh, halalno traženje znanja. To je, to je traženje znanja. Eh, mi, nažalost, proboravimo po četiri godine na fakultetima, ne pročitamo, ne pročitamo sto knjiga. Zatim nalazimo Hafse Dijami 908. da je pročitao Buharev Sahih za četiri međlisa, uh, Alamil Kastalani za šest međlisa za u šest navrata. Ha, Ibn Baz, šeh Ibn Baz, rahimahullah, preselio je 1420. godine i on je naš savremenik, preselio prije 14 godina. Neki od naših daja, šehova u Bosni, srtali su se sa šehom, imali su prilike da slušaju predavanje kod njega. Bio je slijep, bio je slijep. Tako da je on imao jednu otežavajuću okolnost. Nije mogao da čita onda kada on želi, već je bio uvijek vezan za nekoga ko će to raditi umjesto njega. Ali se i pored toga spominje da je nesajeo Sunen dolazio jedna od situacija koja je zapamćena da je dolazio jedan njegovih studenta u 27, 27 navrata, znači dolazio mu je redovno dok mu nije pročito sunet Nesajev. Nesaju sunet, koji je od šest najbitnijih hadijskih zbirki, ali zamislite onda Buhari, Muslim, znači Tirmiz i one hadijske zbirke koje su, koje su jače. Pored toga što su mnogo čitali, ono što je bila karakteristika muslimana kroz istoriju islama jeste da jednu knjigu čitaju više puta. Da jednu knjigu čitaju više puta tako se prenosi najekstremniji slučaj koji nalazimo u knjigama, jeste imam Galib ibn, ibn Abdurrahman al atije 518. hijđarske godine je preselio. Galib ibn Abdurrahman al-Atije spominje se da je Buharijem u zbirku uz hadisa pročitao 700 puta. Buhari u zbirku hadisa je pročitao 700 puta. To je ista zbirka hadisa koju mi danas imamo prevedenu na bosanskoj jeziku koja je dijeljena u e, kulturnom centru Hrvatska. Ista ni hadisa, više ni manje. To je to. to, je to. Ovaj čovjek je uspio da je pročita 700 puta. Zamislite onda, i to je stvarno poslije Allahove knjiga, najbitnija knjiga koju čovjek može čitati. Najbitnija knjiga koju može čitati. Zamislite onda koliko je puta pročitao Allahu, Allahu knjigu. Nalazimo zatim da eh, određeni ljudi da su čitali eh, Buhariju zbirku za 150 puta tokom života, 40 puta. Eh, jedan od hanefijskog učenjaka se prenosi da je pročitao Buharijevu zbirku stotinu puta. Znači jednu knjigu su čitali više puta i to je ono što su nam savjetovali našu šehovi tokom studija. Govorili su na jednu temu, bolje ti je da pročitaš jednu knjigu više puta, nego na istu temu e, više različitih knjiga. Kada pročitaš jednu knjigu više puta, imaš bolju informaciju šta se u toj knjizi nalazi. Nego pročitao si na istu temu, tri, četiri knjige, joj, da li sam to čitao kod ovog ili kod onog, jel bilo ovdje, jel bilo ondje, dosta je, može se desiti da, bude, da budu informacije za, zamućene. Tako da su savjetovali da je bolje na jednu temu pročitati jednu knjigu više puta nego više različitih knjiga na istu temu. Naš šeh e, Šantiti koji je e, profesor na Medinskom univerzitetu i profesor u Medinskom haremu, a iz vijeća je visoki učenjaka u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, e, koji spominje se da jednu knjigu iz Hambelijskog fikha koji ima 15 tomova, s tim što je 15. tom sadržaj. bez sadržaja ta knjiga ima 8745 stranica. 8740 knjiga, jedna 8745 stranica Spominje se, e, njegovi e, učenici spominju da je pročitao 15 puta. Tu knjigu je pročitao 15 puta, što znači da je po pitanju te knjige pročitao 122.430 stranica. 122.430 stranica po pitanju jedne knjige. Osobina muslimana od prvih generacija do dana današnjeg je mnoštvo čitanja i ponavljanje sa jednom istom knjigom više puta. Zato volio bih volio bih kada bi uveli svoju, ako ne po broju stranica vremenski, da uvedemo sebi pola sata, sat vremena dnevno obavezujući da čitamo, da se informišemo korisnu literaturu, korisnu literaturu koja će koristiti nama, koja će koristiti našoj djeci. Nažalost, ako čitamo, najčešće su to dnevna štampa, ne, protiv, ali nemoj da se sve svede na, dnevnu štampu gdje je, nažalost, kompletna dnevna štampa, postala crna hronika. Postala crna hronika, čovjek se ne može okoristiti. Uvedimo da knjiga bude sastavni dio naših života i života naših porodica. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nagradi organizatore i da nagradi vas koji ste se odazvali i koji ste se strpili pa ostali do kraja, do kraja predavanja. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi budu dokaz za nas nikako protiv nas na sudnjem danu.